hotxak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko zinema egiten hasten mara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez amabi, Benan helburua ez da izaita bost, klon, edo bost dantzari zinez perfektuak Badana Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Gaurko kultura talean, endaian geldituko gara, endaian bihar abadia gazteluan jodi taldeak kontzertu bat eskeniko baitu gauko zortziretan. Ala bada, abadia gazteluan antolatzen diren ekimenak aintzatartuz, ba, abadia gaztelutik Emilisago izango dugu gurean. Antolatu nahi dituzten aktivitaten inguruan eta asteburuntako itzordu ez ere mintzatu baitzaigu. Aitorrerazken lankidearen mikroa mintzatu da eta bere adirazpenak gurera ekarriko ditugu Emilisago beraz, ba, duera aspaldi, bistak egiten direla mm, abadia gazteluan, bistak idatuak izkuntz ezberdinetan bai, baina badakigu lantresna biziki interesgarria dugula, eta aurten erabaki dugu disfrutatzea. Beraz, orain, 2018an, dinamika behi bat bada, nahi dugu antolatu ger, gero eta gertakari gehiago, Beraz, bai kontzertuak, bai eh, zientzia eta irehak augentzat, irakusketak, konferentziak eta bax. Kontzertuei dagokionez, hor, e, eh, kapera e, baliatzen duzu eta e, berezik, e, kontzertua emanaldiak eskaintzeko, eta uste dut e, ikasturte honi dagokionez, e, bi emanaldi izan direla, pixka nola pasa dira, zer moduzko balorazioa horrela egiten duzue? Zinez, arrakasta handiak izan dira, Um, momentuko izan dugu apilaren zazpian izan dugu uh, eh, manez eta gubriak ehm, ekek anturaturik enduera aspaldi uh, ekek anturatzen dituela kontzertuak gure kaperan zikloa deitzen da kaperan a kapera, beraz urtean bi antolatzen dituzte konzertuak gure kaperan, ba, badiako kaperan, eta beraz urtean izan da manestako break, zinez harrakasta haundia, eta bigarrena izanen da urrian Elizar Xambo, etorriko da. Mhm. Beraz, bueno, e, bi emanaldi horiek izan ditugu, eta urrengoa, urrengo itzordua, bueno, Jodi taldearen emanaldia izango da. E, Joana Díaz e, haotxan, e, Jean-Marc Larroz e, bajuan, eta Julio Portilla e, Xanangon, izango ditugu. E, bueno, gurean e, Joana dugu, eta, bueno, ba, pixka bat, aldi gozu, bueno, izulpenarekin egingo dugu, noski, baina, bueno, aurkezpen txiki bat e, Jodi taldeari buruzer, esan dezakegu. Uh, um... Donc Yodi, c'est euh, la rencontre de trois, euh, de trois musiciens euh, voilà, passionnés. Euh... Beraz, irukote, irukote bat da, uh, ba, ejan duzun bezala dia, bada, hautsan joan adiaz, gero uh, txarango joidea eta, eta um, ba, joidea ere bai, musikari Musique plutôt d'influence sud-américaine, parce que donc on a Julio, donc joueur de charango qui vient du Pérou. Euh, moi, j'ai, baigné euh, dans, la, dans, l'influence sud-américaine euh, de par, de par mon père, qui est qui était aussi euh, chanteur, compositeur, interprète, donc Paco Diaz. Et euh, le troisième, euh, donc Jean-Marc Larose, lui, <laughs> et lui plutôt un parcours musical atypique avec un peu d'apprentissage classique. Lehenik bai, joan adiazen uh, eh, aita, pakodiaz Diaz deitzen da, eta artista, arti, artista bada ere bai, eh, Espainiaja, eta bera da musikaria, beslaria, famatua, poeta ere bai, eta Paco Diazen lanek txiletak, e, eh, bai txiletak influenziak dituzte, eta azkenean uh, joana, joanarenek ere bai. Gero joanarekin etortzen da Julio Portia, Julio Eh, Perukoa da, eta aski famatua da yeah. ahan, eh, Perun. Eta azkenean Jean-Marc Lajozek eh, ekartzen du beste gauza bat, eta berak du klasiko formazio mm. bat. Mm. Osongi, ba, gogoratuko dugu, eh, larun batean. Zer izango da emili eh, kontzertua? sortzitan. Bueno, musika pitxin bat entzungo dugu eta elkarrizkatarekin jarretuko dugu ondoren. siempre blanca, los que hay. ya no me crees, pero no entiendes que tanto soy blanca como tan negra, negra pero siempre blanca. ¿Qué puedo hacer? es en Perú. siempre blanca, que sin ti pierdo color, cada día más pálida que a tu lado mi paso es gogoratuko dugu, no, sarrerak ja salmentan dituzuela, noski, eh? E, horretarako aukeraz berdina daude, ez da, Emili? Bai, mm. uh, ukaiteko txartelak, um, joan alda gure webgunean, eraz, xato eta gure Facebook horrean ere bai. Ados. Bestela, ez, e, turismo bulegoan baita salgai dituzue sarrerak? Badira ere bai, bai, eh? posible da. Gero izanen da ere bai uh, dugu txarteldegia larun batean, Bados. atxaldeko Bados. zazpit erditan. Zango mhm. bai. dugu, eh? sarrerak txartelak eh, perzioak amarre eurotan eh, direla, bai. eh, bi urte, zei eta ama bi urte koen eh, txako ba, bost eurotan izango da. txartela. Bai. Eta, bueno, ba, entzuleak animatzen ditugu, noski, horrelako bai. ba, kontzertu eder bat. Eh? Zinez, zinez edera bai, da. Bukatzeko, ez dakite, emanaldi honen ondoren pixka bate eh, badakigu egitarau nahiko azkarra duzuela eh, bai. datozen eh, hilabetetarako bai. eta kontuan hartuta baitare udara e, tartean du eta bai. abadeako gaztelua garrantzia duela baitare eskaintza da Horretan, eh? pixka bat eta gatik itzorduren bat, hemen dugu izango dugula, zen azpimarratuko zenuke? Um, Nire jango nuke, Eh, gauza aski, aski berezia eta biziki polita uh, eh, agogiraren amazazpian, atxaldeko zazpitan, izanen da gure parkean, eh, beraz, kampuan izanen da, konzertu eder izanen da, eh, aski, Biarritz International Bass Academy deitzen da, eta da munduko berrogei kontrabasu bilera. Beste, besteren bat, beste izordoren bat baitaren E, gure azkena izanen da gujiraren e, hogeita uh, amajean, sortzitan ere bai, eta izanen, izanen da bikote bat, Agustin Algat eta Julian Labat, mm dira. Osongi, dena den, e, bueno, ba, gitarau osoa e, zuen guekunean e, duzue, bai. e, e dugu, beraz, ba, xatu abadi, abadia puntu, FR, eh, goegunean, bai. eh, hor informazio guztia badagoela. Uh Ez dakit zerbait gehiago edo eh, zu, edo eh, zue. E, e bezala, eh, gu, abadia gazteluan da zinez leku eklektikoa, interes eta nasketa ba, handi bat bada, diabea antioan abadi bidaiari handi bat zen, eta ba, zinez multikulturala, eta azkenean bere gazteluak ditu bere influenzia hori, eh, bere bidaietako oroitzapenak, ba, eta bai, bar, bai. beraz dena da, aski multu, multikulturala, eta horregatik esaiatzen gira antolatzen gauzak esberdinak, jende mm esberdinentzat, eta din guztientzat ere bai, Eh, hortako antolatzen ditugu bai kon, euskal uh, kontzertuak, eh, baina judi etortzen da ere bai, eta beste bikote bat, etorriko da Parisetik, uh, izanen da biolantxelo bat gitar batekin, uh, beraz gauzak esberdinak eh, nahi dugu antolatu, eta bakarrik astapena da. Mhm, Bauza ongi. Ba, guzti horrekin galditzen gara esker mila biei, eh, gurean izatagatik. Gauzkoan, mila esker. Mila esker. alea. E, ideia hori sortu zen, ala nola gai bat hautatuz geho, uh, galdetu jendeeri guretzat idaztea. Eta, eta gaia hautatuta, beldur ginen pixkat, uh, denak zentzu berera joatea, eta pentsatu ginen to, argazkiak proposatuz gero, berba idekidura bat e, izaten aldela jendeen zat Eta beraz, eh, ara, lehen gauza izan ginen eh, jafaren gana, eta aipatu ginen eh, ideia, gaia, eta berak justuki errantzikun e, bazituela bere, bere betiko arrezkietan, aniz gauza horren inguruan, eta pff, aniz, proposatu zizkigun, eta iruen artean hautatu genituen ogoita lau eta ara, gutun bat idatzi, eta goita lau argazki horiek eh, imprimitu, eta postatik eh, igorri egorri genizkien uh, eh, amazazpidien deri. Esplikatuz, uh, proiektua, eta denbora eta gogoa zuten entzat <laughs> parte hartzeko, eta... Eta azken finean, uh, amalauk uh, baiet esan zuten, eta apirilean, jazko apirilean, hasi ginen tekstu batzuk ukaiten, eta azkenak agurilean. Eta emaitza, amalaukantu berriz osatutako diska dugu, saioa taldeak kaleratu berri duena. Ekainaren amabostean aurkeztuko du, taldeak bere lanberriena elkararetoan, baionan, baina guk gaur, diska honen inguruko, setasun guztiak ere bilduko ditugu Kamila Zubelia entzun berri duzuena, izanen baita, kantuzkantu emankizuneko protagonista. Inorki 说。 honetan buratu beharko dugu gaurkoan gure emankizun hau eta gaur Euskal Kantagintzan erreferente, eh, kantu sortzaile, idazle eta kantaria ere izan zen Manes Pagola gogoratuz bururatu nahiko genuk atzo zendu baitzen 76 urte zituela. bainan gaurko sedia ez daike betia badakit and on. hotxak desekretia badu. Bekusegia. Hortan egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nahi zu, eh? Zinema asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada ikeri hori bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA